Desazile hori, desa, ez da, desa hau, eh? Desazile hori, zi... Xare zozalak, zare zozolak. Xare zozolak. Desazile hori, hori? Bueno, korrikarekin hasiko gira, korrikak ekartzen baitu pasta eh? Sarean, pentsa, amaregunez, gauta egun, etengabe, jendea korrika, alduelarik, bideoak itzulika ari direnak badirainitz. Azteko berdin korrikaren astapenarekin, eh? Santiago Zubia pasaduelarik korrikak, irundik endaiako bidean, ofizialkiak gertu esten informazio bat, sarean batzuek aipatu dutena, komentatu erriaren, babespean, usaian, muga pasatzeko arazoak dituztenek korrikarekin batera pasa ahal izan dutela diote. Fermin Muguruzak elkarrizketa batean justuki aipatzen du musika zuzeneanen elkarrizketatu baitute beste eh, korrika kantuak sortu dituztenak bezala. Erreportaian gaiten eh, du garai batez muga pasatzeko posibilitatea zutela euskaldunek ere korrikarekin batera nortasun agiria atera gabe. Simbolikoki korrikak ere muga hori desagerterazteko egiteko gaitasuna baitu. Gero korrikak ekarri irudien artean, irunen, irugarren kilometroan, irugarren kilometroan, eh? kasik animaleko istripu bat gertatu da, zaila da espikatzea irratean, eh? gainera irudi faltsu bat iduridu, bi pertsona dira hor lekukoa txikitzen dutenak, bi besoak altxatuta, gusten zuen lekukoa erdian, korrikaren astapena da, adineko pertsona batek, momentu hori hautatu du bidea trabeskatzeko. Adineko pertsona hori, makila eskuan, txuk-txuku, haintzinatu da, bidea trabeskatu du, eta lekukoa duten bi pertsonen artean pasada, gozuan, eh? ne horkeztu demorari kukan erreakzionatzeko, ez da deus pasatzen, dena kontrolpean balu bezala. Ez da beti ala pasatzen, eh? dena filmatu baita ere erortzeak ikusten ditugu bai zuzenean, eta hor min egiten du. Birala bilakatzen, ari dira batzu, lehena, irunentzen ere justuki. bai, bai, bai de morroz erori da gaizua sudur gainean. Beste erortze bat azkoitin. Udaletxe do lau aderritxek eskuzen esku pasatzen. Ana, ana, ana. Politik geldiu, baurez, geldiu. Geldiu. Hor gauez, bo, iduriz onik atera da, berriak dion bezala, ana azkoitia hauza pezabaitzen hor, ea jotakoa, pankartaren parean zioala erori da, sale sozialetan birala eginda irudia, eta hauza pezako morez erantzun du, Euskararen alde beinta berriz altxatuko gara. Eta informazioaren izenean ere berreo zeinen dugu, eh? kazetariok. Biaramunean kazetari batek ere erortze derra bezain beldur garria egin baitu mutrikun. bon, ziar pentsatzen dugu, sustuta azken honi, eh? Kasu egin igandean entzuleak, eh? Hmm? Filmatuak zango baitzizte. Eta korrikarekin bukatzeko ere hau, gaua da, emozio pixka bat, zer entzuten duzu hemen, entzun? Gora korrika, gora eta eta gora goizuta! Gora eta? Ez ez da posible. Matematika da, eh? Goizueta, gehi, gora aeka, berdin... Gora korrika! kalde batera uzten dugu beste bideoetan euskararen gaian gelditu zara ere Jagoba Arrasate agertzen da irudian Osasuna futbol taldeko entrenatzaile famatua euskaraz erantzuten baitu kazetararien galderei besteak beste fitera burbilduta prentza horreko batean agertzen da beraz baina galdera ez da beretzat bere ondoan den Javier Landetaren zat. Javier Landeta Euskadiko Futbol Federazioaren presidentea dena Ta azkenengo galdera Javier Landetari dramatzasuei ja 3 4 urte partidurik antolatu gabe zintzuk izan dira arrazoi nagusiak? da kontestaren erderaz. Eh? En erderaz, bai, dena hola erantzuten du. Kogika badator! Da kontestaren erderaz. En erderaz, bai, klaro. Eh? Irudi nagusi bat egun hauetan ere pasaden igandean palestinarekin elkartasunez eginduten argazki bideoarena donostiako portuko zoko batean gazaren ere irudikatuz gorpuak etzanik gernikaren irudia eta palestinaren bandera handiz ondoan jahita edo erdian elkartasun irudiedera ekarri dutena betikoa, irudi gelditzen dena eh, gure xareetan. Itziarritu elkartasun mezu bat, ere xarean edatua izan dena itziarritu aktoreak, sari bat jasodu, lehidan, ohorezko Mercedes xaria, eta xaria eskertzeko orduan, gogoan izan zuen Fermin Muguruza, bera bezala, jazarpena jasaten ari baita gura ere. Que se llama Fermin Muguruza y que es el famoso autor de la canción de Cortatu de Estakizer pasatzen den hartzen hontan, ontan diende hasi dela dan dantzatzen zarritan. Palentziako belire guarderira kantariak eginako bista bat baliatuta ango instituto batek muguruza protagonista duen orma irudi bat aurkeztu zuten, horren ondorioz institutoko zuzendaritza taldea terrorismoa goratzeaz akusatu dute. Bibatu! Berri hona bukatzeko McDonaldzek, bai McDonalds bai, entzun duzuntza, behar dugu McDonalds aipatu, ez Euskara aipatu dugu bakrik, eta Euskadunak usain goso bat ateratzen baitu, tez ez edo zoin usainekin, McDonald's McDonaldzen friten usaina duena Japonian bakrik salgai da. E, ongina dira gauzak egin. Desazile hori, desa, ez da, ez da, eh? desazile hori, zi... Xare zozalak, zare zozalak. Xare zozalak. Desazile hori, hori?